الرحمن الرحيم أول من دول دون علم أصول الفقه أولين كسي علم أصول الفقه شكار كارد تدوين كارد نقاشت وقد قيل إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبه گفته شده است اولین کسی که در اصول فقه نوشته است ابو یوسف صاحب ابو حنیفه بوده است اما از کتابش چیزی برای ما نرسیده است نمونده است والشائع عند العلماء أن اول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الامام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هجري آنچه که در نزد علما شایع هست این هست که اولین کسی که این علم تدوین کرد و به شکل مستقل در موردش کتاب نوشت امام محمد ابن ادریس شافعی است فقد ألف فيه رسالته الأصولية المشهورة وبعد الشافعي كتب أحمد بن حنبل كتابا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر, وآخر في, في الناسخ والمنسوخ وثالثا في العلل ثم تتابع العلماء في الكتابة وأخذوا ينظمون أبحاث هذا العلم ويوسعونه ويزيدون عليه امام شافعی رساله مشهورش رو در این باب نوشت و بعد از امام شافعی امام احمد حنبل کتابی رو در اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم نوشت کتابی دیگر رو در رابطه با ناسخ و منسوخ نوشت و کتابی دیگر رو در رابطه با علل سپس علما پی در پی در این مورد کتاب نوشتند بحث های این علمو نظم دادند وسعتش دادند چیزایی رو بر این علم افزودند پس این شد از توضیح کوچک در رابطه با اینکه کسی بود اولین بار این در این علم تدوین داشت یا این علمو تدوین کرد هشت مسالک العلماء في بحث في بحث اصول الفقه مسالک و شیوه علما در بحث اصول فقه علما مسلکشون منهجشون شیوهشون در بحث اصول فقه یکی نبوده است ولم يسلك العلماء في أبحاث هذا العلم طريقا واحدا فمنهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة دون التفات إلى موافقة إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المجتهدين وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين وقد اتبعه المعتزلة والشافعیه والمالکیه شیوه علما میگه تمام علما در این علم یک شیوه ای نداشتند یه طریقه ای نپیمودند گروهی مسلکشون چنین بوده است که قواعد اصولی رو با توجه به ادله بدون در نظر گرفتن این که آیا موافق با مذهبشون باشد یا نباشد نگاشتند بدون اینکه در نظر بگیرند که این قاعده آیا موافق با فروع مذهبشون هست یا نیست اومدن قواعد و اصول نگاشتند و این مسلک و این شیوه معروف و مشهور هست به مسلک متکلمین معتزله شافعیه و مالکیه این مسلک رو داشتند و من العلماء من سلک مسلکا آخر گروه از مسلكي ديگر داشتن يقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية وقد اشتهر علماء الحنفية باتباع هذا المسلك حتى عرف بطريقة الحنفية پس گروه دیگر راه دیگر رو رفتند اونها قواعد اصولی رو نگاشتند وضع کردند با در نظر گرفتن فروع فقیه، ائمه مذهبشون علمای حنفیه مشهور هستند به داشتن این مسلک به اتباع این مسلک تا جایی که اصلا این مسلک و این شیوه و این روش میگند طریقه حنفیه طریقه کی؟ پس طریقه متکلمین و طریقه حنفیه البته طریقه سومی هست که این کتاب تو این مختصرش نیاورده که اون امتزاجی است از دو طریق یعنی از طریق متکلمین و حنفیه البته این تقسیم بندی در واقع اگر تفصیل تفصیلا بیان میشد واقعا مسلک ها خیلی فراوانتر از این هستن چون بعضی هستن مسلک ظاهری رو دارن مثل مثلا ابو ابن حزم داود ظاهری شیوه امام احمد حنبل به این شیوه خیلی نزدیکه شیوه امام ابو حنیفه با امام شافعی نزدیکترن تا امام احمد حنبل و همچنین شیوه مثلا امام مالک با حالا گرچه اینا رو به شکل تر خب ما میریم جلوتر تاریخ فعلا به این بحث ها نداریم و من الكتب المؤلفه في هذا العلم على طريقة المتكلمين کتاب البرهان لامام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجواني المتوفى سنه 413 هجری ها میگه کتاب هایی که در بشی به طریق متکلمین نوشته شدن کتاب برهان امام جوینی است وكتاب المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505 كتاب دیگهش كدر بشيوه متكلمين نوشته شده است كتاب مستصفى امام غزالي است ابو حامد وكتاب المعتمد لأبي الحسين محمد ابن محمد علي البصري المعتزلي المتوفى سنة 413 كتاب معتمد أبو الحسين معتزلي به همین شیوه نگاشته شده است وقد لخص هذه الكتب الثلاثة فخر الدين الرازي الشافعي انس كتاب رو فخر الدين الرازي خلاصه که داس است کما لخصها ایزا وزاد عليها الامام سيف الدين الامدي الشافعي في كتابه الاحكام في اصول الاحكام انس كتاب البته اه، سيف الدين آمدي هم خلاصه کرده است اسم كتابش هست الاحكام في اصول الاحكام احکام کتاب فخر الدین رازی هم اسمش المحصول هست چار جلدی هست اکثر کتاب خانه گیر میاد خب کتاب هایی که به شیوه حنفیه نوشته شده اند اینجا اسمی از سنه آورد شما میتونی مثلا کتاب الاصول جساس رو در این مورد ببینی الاصول ابو زید دبوسی رو ببینی الاصول فخر الاسلام و و کتاب های دیگه ای که نوشتن کتبی که جمع کردن بین دو طریقه وجود دارد بدیع النظام هست کتاب الاحکام هست مال مزفر الدین احمد ابن علی ساعتی حنفی کتاب التنقیح هست التوضیح هست اینا میگه بین دو روش جمع کردن خب نه منهج البحث موضوعات علم الأصول موضوعات علم الأصول جهسا هي الحكم الشرعي ودليله وطرق استنباطه والمستنبط نفسه أي المجتهد من حيث شروط الاجتهاد آه، من شروط من حيث شروط الأهلية للاجتهاد وعلى هذا سنقسم سنقسم أبحاث هذا الكتاب على النحو التالي الباب الأول في مباحث الحكم الباب الثاني في أدلة الأحكام الباب الثالث طرق, الاستم... طرق استنبات الأحكام وقواعده وقوائده الباب الرابع الاجتهاد وشروطه والمجتهد والتقليد وما موضوعات علم أصول حكم شرعي دليل حكم شرعي طرق استنبات حكم شرعي خود شخص مستنبت كهمون مجتهد است يعني شروط أهلية اجتهاد بر این اساس بحث های این کتاب این کتاب به این شکله ابتدا حکم میاره بعدش ادله احکام بعدش طرق استنباط احکام و قواعد رو بعدا اجتهاد و شروطش رو که کلا کتاب در چهار جل باب هست